croce e prigioni, ma la galera non serve a niente, qui non imparo un accidente. E allora prima che vada via, ascolta, questa è la mia utopia. Mercoledì 29 dicembre 2010, presentazione di Scarceranda 2011, presso il Centro di Cultura Popolare del Tufello, in via Capraia 81, Roma. Partecipano gruppo di lavoro di Scarceranda, Salvatore Ricciardi di Radio Onda Rossa, Vittorio Antonini dell'associazione Papillon. Alle ore 21.30 proiezione del film di Davide Ferrario Tutta colpa di Giuda. A seguire cena sottoscrizione per Radio Onda Rossa presso il Centro di Cultura Popolare del Tufello, via Capraia 81 Roma. Noi siamo i cattivi, siamo i malvagi, bestie schifose, cani randaggi, si gela l'inverno ed estate si suda. ባልንጀሮቼ ውበተራ እንጨት ሰብሬ ቤት እስክሰራ እንኳን ቤትና የለኝም ነበር እደጃ ጣለው ኮኮብ ስቦጥ ወበል ማሲንቆ ወበል ክራሬ ዝበል ወበል ዋሽንቴ አንተ ማሲንቆ ሲታይ ሰው ታርፎ እንኳን አደረሰን ለአዲስ ዘመን ዘመኑ ጀመር ነው በማን ይደርቃል ስማ ስጠራ በዜማ ሲባል አበባ ይሆን ባልንጀሮቼ ቁሙ በተራ በብሬ ቤት እስክሰራ እንኳን ቤትና የለኝም ነበር እደጃፍ አለ ኮከብ ስቦጥ ወበና ሲቦ ወበን ክራሪ ስበናገሬ ወበን ዋሽንቴ አንተማ ሲቦ ስታይ ሰውታ yoomne waanuma kireetti yoomne lakkii alagaan kennu. Lakkii ajirutoo lakkii abiddeenaa lakkii agaraatoo waanuma godaannaa harkumaa wal qabnaa harkumaa wal yaamnaa afaanii wal bilisummaa kaafnaa bilisummaaf duunaa. Yaa samii na boochaa si yaadachiina boochaati si durgooti tuttuqaan nakaasee namma naagamteetti irra fuunan kaaddaamee bulloon fi addaamma yoomiin gubadda akkamiin dachii to'an sina maalaa ta'e yookaan xiyyataa ta'e yookaan sina nyaata muka hodaati mukni baala qabu muka silkiitti mukni baala hin qabne gofee giyyaa ilma dhiiraa nama galaafatti sabni seenaa hin qabne lafa baataafee osoo cokoorsi looyini dinaaloo duun dura dura osoo harkaan nu qabine ajoollee. አድማጮቻችን እንደምን ከርማችኋል እያልን ዘወትር እሁድ ከኦንዳሮሳ ጋር በመተባበር የምናቀርበው ልሳነ ሮማ የአማርኛ ፕሮግራም አሁን ጀምረናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን እንድትቆዩ እየጋበዝን አስተያየትና ጥያቄ ለመስጠት ለምትፈልጉ በስልክ ቁጥር 0649175 ላይ እንገኛለን። በኤፍኤም ለማዳመጥ ለምትፈልጉ ፕሮግራማችንን የምናስተላልፈው ወይም በሬዲዮ 87.9 ላይ ብትገቡ ወይም የእጅ ስልካችሁ ላይ 87.9 ላይ ብትገቡ ታገኙናላችሁ ወይም በቀጥታ www ኦንዳሮሳ ኢንፎ በመግባት አስኮል ኮልታ የሚለው ላይ ክሊክ ብታደርጉ የእኛን ፕሮግራም በቀጥታ ማዳመጥ ትችላላችሁ። እንግዲህ በዛሬው ዕለት የተለያዩ ፕሮግራሞችን ይዘንላችሁ እንቀርባለን። በዚህ በሮማ ወይም በሮማ ከተማ 80 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው አፊሌ በምትባል ከተማ የሮዶልፍ ግራሲያኒ ፓርቲያ ኦኖሬ በሚል ወይም ደግሞ የክብር ቤት በሚል በተዘጋጀው ቦታ ላይ የዛሬ ሳምንትም ትላንትናም በመገኘት የተለያዩ ሁኔታዎችን እያየንና እየተመለከትን ምን መደረግ አለበትን በሚለው ዙሪያ ለመነጋገር በዛሬው ዕለት የተለያዩ ሁኔታዎችን በዚህ ዙሪያ ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ስለዚህ አብራችሁን እንድትቆዩ እንጋብዛችኋለን። Bene, eh, dunque siete all'ascolto di Radio Onda Rossa e questo è il programma Lessane Roma, la voce di Roma. La trasmissione che insomma dopo la pausa estiva, lo ricordo un po' a tutti, è gestita dall'associazione, insomma più o meno dalla comunità etiopica e comunque da eh, eh, dalle persone che si occup- etiopiche che si occupano delle questioni sia etiopiche di quello che accade qui in Italia rispetto alla comunità. E dunque eh, vi diciamo subito che oggi eh, gran parte della nostra trasmissione sarà dedicata a quella che chiamiamo la questione a file, cioè eh, quello che è avvenuto, insomma, che il sindaco eh, di Affile ha voluto e lì cioè un luogo, praticamente un luogo di culto in onore di uno dei maggiori carnefici eh, non solo del popolo etiope ma anche insomma, delle comunità ebraiche e de, de, di chi insomma, qui in Italia operava la resistenza contro il nazifascismo quindi discuteremo insomma, di, aggiornandovi su quello che accade in loco, cioè ad Affile, eh, rispetto insomma, a come si sta organizzando eh, la protesta rispetto a questa cosa proprio da, eh, sul territorio e anche eh, quello che sta accadendo ovviamente a livello internazionale, quella che è ovviamente anche la nostra posizione eh, come comunità etiopica qui in Italia. Quindi buon ascolto, ora procederemo mandandovi insomma, un documento tratto da, dall'archivio insomma, eh, televisivo, non so se della RAI o di qualche altro programma, dove proprio diciamo, ci descrive la figura di, di questo criminale, il generale Rodolfo Graziani. Buon ascolto dai microfoni di Lessane Roma e quindi è importante che eh, chi eh, possa, insomma, chi si sente di contribuire, chi vuole dei chiarimenti, può poi chiamare a questo numero di telefono 06 49 17 50, che è il numero di telefono di Radio Onda Rossa. Buon ascolto da Alessandro Roma, la voce di Roma. Kabannee tuumaa bulaa bulaa bariin dabra namaa waan lola. አድማጮቻችን ቅድም በጣሊያንኛ እንደተገለጸልን እንግዲህ አፊሌ ከዚህ ከሮማ ከተማ ከሴንተር ስንነሳ ከመካከለኛው ስፍራ ስንነሳ ወደ 80 ኪሎ ሜትር የሚገኝ ቦታ ነው። ወደ 1500 ነዋሪዎች የሚኖሩባት ወረዳ ነች፣ ወይም እንደ አውራጃ መውሰድ ይቻላል። እንግዲህ በዛ ያሉት ሲንደኮ ለዚሁ ለሮዶልፍ ግራሲያኒ ያደረጉትን መታሰቢያ ወይም ደግሞ የክብር ቦታ ብለው በፓርኩ ላይ ባወጡት ዙሪያ እስቲ በዛ ዘመን በኢጣሊያኖች ኢትዮጵያ ላይ የተከለከለውን ጋዝ ሁሉ በመርጨት የፈጸሙትን በደል የሚያመለክት ከራይትሬ የተገኘውና በዩቱብ የተለጠፈውን አብረን እናዳምጡላችንም ጣሊያኖቹም ኢትዮጵያኖችም Settembre 1934. Benito Mussolini è alla Fiera del Levante, a Bari. Il Mediterraneo è un mare certamente meridionale, ma è sulle rive del Mediterraneo che sono nate le grandi religioni grandi filosofie, la grande poesia è un impero, è un impero che ha lasciato tracce incancellabili nella storia di tutti i popoli civili. Le premesse ci sono. Ora marceremo! È un discorso che preannuncia impero e conquista. L'occasione tanto attesa si presenta mesi dopo, quando ai confini dell'Eritrea, colonia italiana, scoppia un conflitto a fuoco con pastori etiopi. Il 2 ottobre del 1935 il duce attacca l'Etiopia. La campagna militare però si rivela immediatamente insidiosa, poco agile per via della intelligente resistenza degli uomini del Negus. La prospettiva per il duce è amara, una debacle. Per non correre il rischio di una sconfitta, in violazione al protocollo di Ginevra, Mussolini autorizza il generale Badoglio all'uso delle armi chimiche. E così l'aviazione militare viene caricata di bombe alliprite, al fosgene, alle arsine. L'iprite provoca vesciche sulla pelle, acceca, lacera i polmoni. Il fosgene è un asfissiante. L'arsina è un irritante che provoca forte vomito. Le distruzioni sono tali che oltre ad accampamenti per i soldati vengono colpite città, e persino ospedali. Fra i prigionieri fatti ad Ambaradam vengono accompagnati al comando il medico polacco e il giornalista suo assistente connazionale, che alla fuga con l'esercito in rotta hanno preferito la resa all'Italia. Interrogati, i due si affrettavano a garantire che il preteso bombardamento italiano dell'ospedale di Dessier era menzogna e si dichiaravano felici della nostra vittoria che aveva posto fine alla loro penosa odissea abissina. Il dottor Belau e il suo assistente sarebbero stati torturati perché ritrattassero la dichiarazione inviata alla Società delle Nazioni, con cui hanno denunciato il bombardamento indiscriminato con gas tossici. al costo di 4.500 morti italiani, più altri 20.000 fra eritrei, somali e libici, Mussolini proclama la rinascita dell'impero sui colli fatali di Roma. Viene suggellato il destino dell'Etiopia oggi 9 maggio l'Italia ha finalmente il suo impero! 70.000 sono i morti etiopi, ma altre fonti dicono 275.000. Pietro Badoglio lascia l'Etiopia conquistata nelle mani di Rodolfo Graziani, il generale che gli ha dato manforte nella conquista da sud. Con il titolo di viceré, Graziani ha l'onere di porre a tacere i focolai di resistenza ancora vivi nel paese, contro cui spara ancora gas tossici. Dal 1935 al 1938 ne vengono impiegati la bellezza di 500 tonnellate. trova ad Addis Abeba, che si estenderà su una superficie complessiva di oltre 40 km quadrati. È dominata dalla zona monumentale della città metropolitana, che ha il suo asse nel viale imperiale, che attraversando la zona delle villette e palazzine residenziali sale con scalee e balconate al palazzo del viceré. Grandiosa costruzione degna del prestigio e della civiltà del Littorio. Nella ridente vallata di Gefarsà, al diciottesimo chilometro della strada di Ambo, l'ingegneria e il lavoro italiano stanno risolvendo uno dei più importanti problemi della vita cittadina, l'acqua. Il cinegiornale Luce si preoccupa di mostrare quanto sia ben pianificata l'opera di ricostruzione italiana dai vari architetti del regime. Ma le violenze non si arrestano. In Addis Abeba, nel febbraio del 1937, Rodolfo Graziani rimane ferito in un attentato organizzato dalla resistenza etiopica, mentre alla presenza di notabili elargisce elemosine ai poveri della capitale. Si scatena una rappresaglia furiosa, indiscriminata. In due giorni vengono arrestate migliaia di persone e fucilate. Interi caseggiati sono dati alle fiamme. Ciro Poggiali, inviato del Corriere della Sera, nel suo diario segreto scrive Tutti gli italiani che si trovano ad Addis Abeba hanno assunto il compito della vendetta condotta fulmineamente coi sistemi del più autentico squadrismo fascista. Girano armati di manganelli e di sbarre di ferro, accoppando quanti indigeni si trovano ancora in strada. Vedo un autista che dopo aver abbattuto un vecchio negro con un colpo di mazza, gli trapassa la testa da parte a parte con una baionetta. Inutile dire che lo scempio si abbatte contro gente ignara e innocente. 700 poveracci si rifugiano nel cortile dell'ambasciata britannica, ma anche da qui, in beffa alle regole internazionali, vengono tirati fuori e uccisi. Due dei colpevoli del lancio della bomba contro Graziani si sono rifugiati in uno sperduto convento di monaci cristiano-copti a qualche centinaia di chilometri da Addis Abeba, a Debre Libanos. Mentre vi si dirige, la squadra fascista provvede ancora a bruciare 115.000 tukul, tre chiese, un convento. 2.523 persone, catalogate come ribelli, vengono uccise. La carneficina al santuario è terribile. 2.000 fra monaci e pellegrini sono i morti, che vengono poi caricati su camion e scaricati giù per il dirupo che porta al Nilo azzurro. Ma la resistenza etiope non cede. Poco dopo, a Debra Brean, un altro ecidio. Più di mille etiopi saranno sterminati con l'iprite fatta defluire nelle grotte dove ignari si sono rifugiati. Bene, eh, insomma, ab abbiamo abbastanza eh, chiaramente insomma, illustrato alcuni degli episodi di cui Graziani, tra gli altri, eh, si è reso artefice in Etiopia. Dunque, volevo adesso eh, eh, annunciarvi appunto le iniziative. Innanzitutto mh, eh, mi auguro che da domani, nel corso del palinsesto di questa radio, eh, si documenti, insomma si faccia informazione su quello che sta avvenendo eh, a livello dei media, soprattutto internazionali, ma anche italiani, diciamo che questa volta in qualche modo hanno trattato la vicenda. La vicenda, eh, per chi non lo sappia, è questa, che il sindaco di Affile, probabilmente di idee eh, abbastanza nostalgiche, eh, nel un po' di disinteresse generale da parte delle autorità che dovevano chiaramente insomma, controllare che tutto procedesse secondo quello che era stato preordinato, ha ricevuto dei finanziamenti per eh, fare un parco eh, dove chiaramente non solo i cittadini di Affile, che è un territorio molto bello e molto verde, ma anche gli eventuali turisti potevano insomma, gioire visitando e avendo anche il panorama delle, dei luoghi intorno, gli altipiani di Arcinazzo appunto. Ha pensato bene di inserire poi in questo, eh, in questo programma, in questo progetto, anche la costruzione di quella che prima era una, una specie di mausoleo in onore de, del soldato, decidendo che poi il soldato per eccellenza rispetto proprio a quelle zone era il generale Rodolfo Graziani, quindi intitolando e inaugurando addirittura questo, diciamo, chiamiamolo luogo di culto, tra virgolette, proprio per il generale Graziani. Dunque, eh, ovviamente eh, a livello internazionale, prima ancora che come era doveroso da parte insomma, delle autorità italiane, si è sollevato mm, insomma, eh, in diversi paesi proprio del mondo, eh, tutta una serie di proteste, manifestazioni davanti alle ambasciate italiane, e quindi sdegno per l'iniziativa. Comunque, addirittura eh, queste proteste sono, sono, giunte persino dalla Cina, pensate un po'. Quindi diciamo che ci fa piacere insomma, che comunque ci sia una sensibilità eh, a tutti i livelli, a livello internazionale eh, per eh, eh, garantire insomma, almeno la verità su certe cose e, e perlomeno fare in modo che eh, non accadono più episodi del genere ma in nessuna parte del mondo. È di questi giorni anche la notizia per esempio che in Germania eh, stanno sciogliendo gruppi di neonazisti, eh, togliendogli anche i luoghi, le residenze e proprio chiudendo le proprie sedi, quindi veramente... Eh, comunque insomma diciamo che in Italia qualcosa si sta muovendo, ovviamente a livello di, eh, non governativo ancora, però a livello di, eh, soprattutto insomma, eh, di entità territoriale, di associazioni, eh, di partiti di opposizione, comunque di gente anche della cosiddetta società civile che eh, ad Affile e nel territorio circostante sta eh, cercando insomma, solidarietà cercando di eh, unire le forze e quindi di prendere iniziative eh, innanzitutto che riguardino proprio la sensibilizzazione delle persone di Affile, del territorio e, e ovviamente insomma, con eh, manifestazioni idonee per eh, far, far rendere conto a queste persone quella che è la vera storia insomma, del generale Graziani e dei suoi crimini. Ora eh, vi aggiorno appunto su questa questione di affile. Ieri ho avuto modo di, personalmente di assistere a una riunione che è stata organizzata eh, da, la, dalla lista civica e dai giovani eh, dei movimenti insomma, di affile e ha visto veramente un'ampia partecipazione perché oltre ai rappresentanti dell'AMPI eh, provinciale, eh, il vicepresidente Ernesto Nassi e altri rappresentanti quale Leo Rinaldi, eh, vi erano associazioni del territorio di Olevano Romano, di Vicovaro, c'era un consigliere del comune di Bellegra e c'era eh, l'associazione Aniene, la resistenza di Aniene, Aniene eh, il comitato di Vicovaro, l'associazione Martiri della Pratarella e, e diciamo anche ehm, persone che venivano là eh, semplicemente rappresentando se stessi. Quindi quello che un po' è scaturito è stata la volontà ovviamente di unire, come vi dicevo, le forze e cercare di organizzare qualcosa in loco eh, proprio per coinvolgere insomma, la popolazione. Quindi eh, gli obiettivi sono quelli intanto per sabato 22 settembre di fare un'iniziativa in loco eh, pomeridiana, poi vi aggiorneremo ovviamente eh, la settimana prossima nei dettagli, dove eh, verrà appunto proiettato un film sulle atrocità compiute dai fascisti e dai graziani in Etiopia, in Libia e ad esempio verrà esposta una mostra dove eh, si, si, documenta fotograficamente l'uso dei gas, di vari crimini, impiccagioni, eh, cose varie, insomma, eh, crimini vari, al quale insomma, eh, verrà esposta pubblicamente, così eh, come pubblicamente verrà proiettato il filmato. E dunque, insomma, a file, tanto per eh, chi volesse già pensare di fare una visita e comunque eh, di adoperarsi per partecipare alle iniziative. Stiamo facendo ovviamente questa trasmissione anche per ricevere le adesioni da parte di chi ci ascolta. A Filo è un piccolo comune proprio sugli altipiani di Arcinazzo, una cinquantina di chilometri da Roma, quindi eh, non è difficile da raggiungere. Ecco, per ora mi fermo qui, poi eh, eh, per adesso passo la parola insomma, alla mia collega che eh, illustrerà sia nella sua lingua ma anche in italiano eh, la questione e come diciamo, la comunità etiopica comunque può intervenire rispetto a questa cosa. አድማጮቻችን እያዳመጣችሁት ያላችሁት እንግዲህ አፊሌ እየተደረገ ያለውን ሁኔታዎች ነው። አፊሌ ከሮማ 80 ኪሎ ሜትር እንግዲህ በጉግል ያገኘሁትን ነው። 80 ኪሎ ሜትር ላይ ትገኛለች። ነዋሪዎቹ ወደ 1595 የሚሆኑ ነዋሪዎች ይገኙባታል። ባለፈው 15 ቀን በዛው ቦታ ላይ ተገኝተን ነበረ። ቦታው ለፓርክ ተብሎ የተዘጋጀና ወጪው ከሬጂዮ ላሲዮ የተሰጠ 180 ሚላ ኤሮ ይላል። አንዳንዶቹ የዘገቡት 180፣ 125፣ 130 ብቻው በዛ ዙሪያ ውስጥ ይገኛል። ያንን ይሄ ገንዘብ ማለት ነው ወጪ ተደርጎ ፓርኩ እንዲሰራበት ሲደረግ በመጀመሪያ የነበሩት ሲንድኮ በጣም ጥረት ሲያደርጉ የነበረና የተለያየ ሁኔታዎች ላይ እንዲደረግ ብዙ ሙከራ አድርገው ነበር። የአሁኑ ሲን እንደኮ ግን ይህ ቦታ ይህ ፓርክ መሰየም ያለበት ፓትሪያ ኦኖሬ ወይም ደግሞ የክብር የክብር ቦታ ለሮዶልፍ ግራሲያኒ በሚል ሰይመው ነው እንግዲህ ገና ስትሄዱ በሩ ላይ ፓትሪያ ኦነሬ የሚል ጽሁፍ አለበት። ውስጥ ስትገቡ የምታገኙት የሰውየውን ምስል አንገቱን፣ ከዛ የተለያዩ ጋዜጣዎች በዛ ወቅት የዘገቡበት ነው። ሮዶልፍ ግራሲያኒ በዛ ቦታ ውስጥ በዛች መንደር የረጅሙን ህይወቱን እያሳለፈበትና የሞተበትም ስፍራ ነው። እንግዲህ ሲንደኮ በምን መልክ እንደተመለከቱት እንዳዩት ባይታወቅም መሰጀ ወይዘሮ እንኳን እንደጻፈው ከሆነ እሳቸው የሚሉት ፓርኮ ፓርኮ በሬል ግሬር ካፋሽሽታ አፊሌ ኢልሲንደኮ ግራሲያኒ ኖኔ ራውን ክሪሚናሌ በሚለው የተነሱ ናቸው። ሲንደኮ እንግዲህ በዚህ ግራሲያኒ በፈጸመው በኢትዮጵያ ውስጥ ሁላችንም ኢትዮጵያውያኖች እንደምናስታውሰው ና በየአመቱም በጣም በሰፋ መልኩ በተለይም የካቲት አስራ ሁለትን በትልቅ መልክ በየአመቱ የምናከብረው ያ ሁሉ ወገናችን ያ ሁሉ ዜጋችን በጭስ ጋዝ እንዲሁም በተለያዩ መሳሪያዎች የተገደለበት ለሶስት ቀን ያላቆማ ጭፍጨፋ የተደረገበት ጊዜ ነበር። ሮዶልፍ ግራሲያኒ ደብረ ሊባኖስ ቤተ ክርስቲያን በነበረው ክብረ በዓል ላይም ያንን የመሰለ ግፍ ጭፍጨፋ አድርጓል። ምክንያቱም አብርሃም ደቦጭና ሞገስ አስገዶም እዛ ቦታ ተደብቀዋል በሚል የፈጸመው ጭፍጨፋና ግፍ ነበረ። ንጉሱ ይሄንን በተለያየ መልኩ ለዓለም መንግስታት ለማበርከትና ይህንንም ነገር እንዲታይበት ትልቅ ጥረት አድርገዋል። በ1936 በጁን 1936 ጀኔቫ ስዊዘርላንድ ላይ በሌጉ ናሲዮናል ስብሰባ ላይ ተገኝተው ወደ 52 ወይም 53 ካልተሳሳትኩኝ የሚገኙ አገሮች በተገኙበት ቦታ ላይ ተገኝተው ግራሲያኒ እያከናወነ ያለው ግፍና በደል አግባብ አለመሆኑን ሲገልጹም እንደነበር ነው እንግዲህ የተዘገበውና የሚያሳየው። ስለዚህ ሲንደኮ በምን መልክ አይተውት ያንን ግራሲያኒን እንደ ትልቅ ኦኖሬ ቆጥረው ቆጥረው ይሄንን ፓርክ በሱ ስም ለመሰየም እንደተገደዱ በጣም የሚያስገርም ነው። ምክንያቱም እኛ በሄድን ቀን ራይ ኡኖም ነበረ ወይም ኤክስ ሲንደኮ እንዲሁም ሌሎች ተወካዮች ወጣቶች ሁሉ ነበሩ በእለቱ። ውስጡ ድረስ በሩ በቁልፍ ነው ያለው። ምናልባትም የፈሩትና የጠረጠሩት ነገር ሊኖር ይችላል። ይችላል። ማንም ዝም ብሎ ማየት አይችልም። ፖሊስ ከኮሙኔ ተፈቅዶለት ነው እዛ ሄዶ ማየት ውስጡን የሚችለው ውጩን መጎብኘት ይችላል። ስለዚህ ሲንደኮ ትልቅ ብለው የያዙት ነገር ቢኖር ግራሲያኒ ክሪሚናል በሆነ መንገድ አልተፈረደበትም ግን ከናዚስቶች ጋር ተደርቦ ወይም ተባብሮ ጭፍጨፋዎችን ፈጽሟል በሚለው ወይም አሊያንስ ፈጥሯል በሚለው ብቻ የተፈረደበት ነው በሚል ነው እንግዲህ እሳቸው ይሄንን ወረቀት በመያዝ የሰጡት መልስ በጣም አሰፋሪ መልስ ነው። እርግጥ ሲንደኮ ሮዶልፊ ግራሲያንን በቤታቸው አስቀምጠው ማክበር ይችላሉ፣ ማየት ይችላሉ፣ የመሰላቸውን እንደፈለጉ ማድረግ ይችላሉ። ቤታቸው የቤታቸው ነው። ግን እሳቸው ሲንደኮ በሚሆኑበት ጊዜ ጠቅላላ ለዛ አካባቢ ሊያበረክቱና ሊሰሩ የሚገባቸውን ነገር ማድረግ አለባቸው። ስለዚህ በጣም ነው እዛ ቦታ ስትሄዱ ምንም እንኳን በታሪክ ያየነው ቢሆንም በዛ ጊዜ የኖርም ባይሆንም ግን መረገጣችን በጣም ያሳዝናል። ምክንያቱም ለምን ለምን አሰቡት? ለምንስ አደረጉት? ለምንስ ነው ግራሲያኒን አይነት ሰው ያንን ሁሉ ጭፍጨፋና ግፍ የበደለ ያደረገ የፈጸመ ይህ ክብር ቦታ ሊሰጠው ያስፈለገው ለዚህ ነው። ለዚህ ቦታ ሁላችንም ርብርቦሽ አድርገን ይህ ቦታ ከነጭርሱ መወገድ ያለበት ቦታ ነው። እኔ ራይ ሆኖ ለጠየቀኝ ጥያቄ የመለስኩት እኔ አቅምና ችሎታ ቢኖረኝ ኖሮ በሙሉ አወድመው ነበር ወይም አጠፋው ነበር ነው ያልኩት። ምክንያቱም ራሱ እንደው ማሰቡ ራሱ እንኳን ይዘገንናል። ምክንያቱም እነሱ እዚህ በሚፈጸመው ወይም ደግሞ በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ላይ ናዚስቶች የፈጸሙባቸውን በደልና ቅሬታ እንግዲህ ቴሌቪዥን የምንከታተል ነን ሁላችንም በተለያየ ጊዜ ሲያለቅሱበት ሲያዝኑበትና ሲና ሲናገሩበት የነበረ ነገር ነው። ለነሱ የሚሰራ ለኛ ለምን አይሰራም? ንጉሱ እስቲ ምን ነበር ያሉት? ምንስ ነበር የገጠማቸው? ህዝቤ ይደረግለታል የተባለውን እርዳታ የሚገባውን ትክክለኛ ፍርድ ለመጠየቅ En 1936, l'empereur Haïlé Sélassié d'Éthiopie, à la tribune de la Société des Nations, dénonce l'abandon de son peuple après l'agression de l'Italie fasciste. እንግዲህ በቦታው ላይ እንደሚታየውና እንደተዘገበው ከሆነ መብራት ሁሉ አጥፍተው ድምጽ ሁሉ ፈጥረው ችግር በዛ ጊዜ እንኳን እንደፈጠሩባቸው ነው። እንግዲህ ሪቻርድ ጊር በጻፉት መጽሐፋቸው ላይ የጦርነቱን ሁኔታ አስመልክቶ ሮዶልፍ ግራሲያኒ በተለያየ ወቅትና ጊዜያቶች የፈጸማቸውን በደሎችና ግፎች ሁኔታውን ዘርዝረው በመጽሐፉ አስቀምጠውታል። ንጉሱ እስከ ቻሉት ድረስ እስከ መጨረሻው በሮዶልፍ ላይ ክሪሚናል ተብሎ አይፈረድበትም ሲባል ይግባኝ ሁሉ ጠይቀው እስከ መጨረሻ ሲታገሉ እንደነበር ነው። እንግዲህ ከዛ በኋላ በንጉሱ ላይ ምን ደረሰ? ምን ነበር? ኢትዮጵያስ ምን አይነት መልክ ነበራት? ከዛስ በኋላ የመጡት መንግስታቶች በዚህ ዙሪያ ምን ሰሩ? እነማን ነበሩ? ምንስ እያደረጉ ነበር? ስለዚህ በዚህኛው ዙሪያ ላይ እሳቸው የሚችሉትን ያክል ለሀገራቸው እና ለመብት ለተፈጸመውም ግፍና በደል ሲታገሉ እንደነበር ነው እንግዲህ ዶኩመንተሪ የሆኑ ነገሮች የሚያሳዩት። ከዛ በኋላ ያሉ መንግስታቶች ግን እንኳንስ ለአለፈው ሊከራከሩ ቀርቶ እኛንም ከዛ ባል ባልባሰ መልኩ ሲጨፈጭፉና ሲገሉ የነበሩ በመሆኑ እነሱ ሮዶልፊ ግራሲያኒ ክሪሚናል ነው ብለው ለመወንጀል የራሳቸውም ስራ በአይምሯቸው ሊመጣ ስለሚችል በጣም አስቸጋሪ እንደሚሆን ነው እንግዲህ እስቲ ራይትሬ ደግሞ በዚህ ዙሪያ በዚህ ዘገባ ላይ ምን እንዳለ አዳምጡና በተለይም አሁን እንደሰማችሁት ከሆነ በትላንትና እለት በቦታው ስብሰባ ነበረ። በቦታው ላይ መሳተፍ እኛ አልቻልንም፣ ማለት አመራር አካሎች በስራ ምክንያትና በቦታው ርቀት ምክንያት ቦታው መገኘት አልቻልንም። ግን እሱ ያው ኢትዮጵያዊ እንደመሆኑ መጠን በቦታው ተገኝቶ ሁኔታዎችን ተከታትሏል። ስለዚህ ሰላማዊ ሰልፍ በታላቅ መልኩ እንዲከናወን ጥረት እየተደረገ ነው ያለው። ሰላማዊ ሰልፉ በዚህ በሴፕቴምበር ሀያ ሁለት ይደረጋል የሚል ሁኔታ ነው ያለው። ሌላ ደግሞ ከሌሎች አፍሪካያን ኮሚቴዎች ጋር በዚህ ሳምንት ማክሰኞ የሚደረግ ስብሰባ ይኖረናል። ምክንያቱም እኛ አፍሪካያኖች መጀመሪያ ይህንን ጉዳይ ልናየውና ቀዳሚ ሆነን ልንታገለው ይገባል። ምክንያቱም ሁልጊዜ ነጮች አይደሉም በሰሩት ላይ በራሳቸው ጥፋት ላይ እንደገና እነሱ ሊታገሉልን የሚገባው ከጎናችን ቆመው መታገል አለባቸው። አዎ፣ ግን እኛ ቀዳሚ ሆነን መታገል አለብን። ምክንያቱም ያኔ እኛ ጥቁሮች ነን ከነጮች ነጻ የወጣ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ በዛ በአምስቱ የጣሊያን ጊዜያቶች ውስጥ ያሳየችው ለጥቁር አፍሪካኖች፣ ለጥቁር አሜሪካኖች በሙሉ ትልቅ አርያ ነበረ ጥቁሮች ነጻ ታግለው መውጣታቸው ትልቅ አርያ የሆነበትና በአሜሪካም ሆነ በፈረንሳይ ወይም በተለያዩ ጥቁሮች በተገዙበት ቦታዎች ሁሉ የጥቁሮችን አንድነትና ለነጻነታቸው መታገልነትን ነጻ መውጣትን አርያ ሆና ያሳየች አገር ኢትዮጵያ ናት። ስለዚህ እስቲ ራይትሬ በዚህ ዙሪያ ኮመንት ያደረገውን አብረን እናዳምጥ። Il generale fascista e ministro della difesa è stato il responsabile dell'utilizzo delle armi chimiche in Libia e in Etiopia. Un fascista che non ha mai conosciuto ripensamenti, fu infatti tra i più convinti sostenitori delle leggi razziali. E un paesino del Lazio oggi gli dedica un monumento costruito grazie ai fondi regionali. Maddalena Bolognini un monticello, un paesino e un mausoleo che farebbe invidia al faraone Ramses. A file tra Roma e Frosinone, 1500 anime che da dietro le persiane di un pomeriggio torrido hanno intravisto il sindaco PDL indossare la fascia tricolore, la banda spolverare trombe e tromboni, un prelato sfoggiare l'abito più bello, l'assessore regionale ai trasporti rinunciare a un dì di ferie pur di non mancare e insieme inerpicarsi su per la collina baciata dalla canicola d'agosto. Meta ambita l'inaugurazione di un'opera da 130.000 euro realizzata con i soldi della Regione Lazio, un mausoleo squadrato e tozzo, con annesso cannone lì in mezzo alla campagna, dedicato ad uno dei più feroci militari dell'epoca fascista, Rodolfo Graziani, il generale amico di Mussolini diventato ministro della difesa nella Repubblica di Salò, il gerarca che usò il gas contro libici ed etiopi. Sfila la balda 221esima legione italiani all'estero, all'arrivo nella capitale dell'impero dove sono stati chiamati dal maresciallo Graziani. Dopo la piazza con busto ad Almirante inaugurata a primavera, il primo cittadino qui ad Affile ha cercato in tutti i modi di realizzare il suo secondo sogno, questo sacrario Onore e Patria, alla memoria dell'amato soldato Graziani nato proprio in questa valle. Poco importa se questo gerarca spietato e freddo ordinò la strage di nomadi anche attraverso i gas, poco importa se la storia lo ha riconosciuto colpevole di crimini contro l'umanità. Per la piccola Affile resta un glorioso soldato da onorare, così i soldi che potevano essere destinati a nuovi marciapiedi, parcheggi, alla manutenzione di strade e piazze sono finiti nel sacrario in memoria del gerarca, travestiti da spese per il completamento del parco cittadino. Ora sulla vicenda fioccano le polemiche e le interrogazioni, perché se anche si volessero ignorare i libri di storia, in tempo di crisi non si possono dimenticare i libri contabili, né l'assurdità di seppellire soldi pubblici in un mausoleo. እንግዲህ መታሰቢያውን አስመልክቶ በተለያዩ ዘገባዎች በተለያዩ ጋዜጣዎች መሰጀሮ ሪፑብሊካ እና እንዲሁም ግለሰቦች የተለያዩ ኮመንቶችን ሰጥተውበታል። ሬጂዮ ላሲዮ ይህንን ፈቃድ ሲሰጥ ያውቃል አያውቅም የሚለውን እንግዲህ በተለያየ መልኩ ማየት ይቻላል። ግን ሪፑብሊካ ባወጣው ላይ በዚሁ የመክፈቻ ዝግጅት ላይ ከሬጂዮ ላሲዮ የሄደ ሰው እንደነበረ ነው እንግዲህ የተዘገበው። ስለዚህ ወደፊት ሰፋ ባለመልኩ ይሄን ነገር ማየትና መከታተል ያስፈልጋል። ምክንያቱም እኛ ኢትዮጵያኖች ልክ ምንም እንደሌለን እንደፈለጉ ምንም እንኳን ሀገራቸውን ቢሆን እንደፈለጉና የሰብአዊ መብትን መርገጥ እንደሌለባቸው እዚህ እያለን ማሳየት የሚገባን ይመስለኛል። ስለዚህ ሁላችንም ኢትዮጵያኖች ጣሊያኖች እያከናወኑ ያሉት በሙሉ መውቀስ አይቻልም፣ ግን በዛ በአፊሌ ከተማ የተደረገው ነገር አግባብ የለውም ብለን የሚመለከታቸውን ክፍሎች በሙሉ መቀስቀስ በዚህ ቦታ ላይ ይሄ ነገር መደረጉ አግባብ አይደለም እኛ እንደውም ከዛ በበለጠ መልኩ ለምንድን ነው ይሄንን አንድ መቶ ሰማኒያ ሺ መቶ ሰማኒያ ሚላ አይሮ ከሚያወጡ ወይ ወደ እኛ ሀገር ለምን ላጠፉት ጥፋትና ላፈጸሙት በደል ካሳ ለእኛ ለምን አይሰጡም የሚለውም እንግዲህ ስለ ካሳውም የተጻፈ ብዙ ነገር አለ። እውነት ለመናገር ከሳቸው በኋላ ከንጉሱ ቀጥሎ የመጡት ሁኔታዎች በሙሉ የተዛቡና የተደበላለቁ መንግስታት በመሆናቸው ጭራሽ እንደውም ህዝቡንም ራሱ በመግደል በመጨፍጨፍ በማሳደድ ና በማባረር ላይ ያሉ መንግስታቶች በመሆናቸው ያለፈውን ታሪካችንን ያለፈውን የተፈጸመውን በደላችንን በየጊዜው ቆስቁሰው ይደረግና ሊደረግ ይገባዋል ተብሎ የተወሰኑትን ነገሮች እንኳን ተግባራዊ ለማድረግ ያልተቻለበት ሁኔታ ነው። ግን እኛ አሁን ምንድን ነው የሚገባን? እኛ ኢትዮጵያኖች አሁን በዚህ በተለይም በጣሊያን በጣም ብዙ ኢትዮጵያኖች እንገኛለን። ምንም እንኳን በተለያዩ ምክንያቶች የተለያዩ ሁኔታዎችን ቁጥሩን ለመግለጽ በሚያዳግት ሁኔታ ላይ ብንገኝም ግን አለን ኢትዮጵያኖች። ስለዚህ እኛ ኢትዮጵያኖች በዚህ በመስከረም ሀያ ሁለት በሚደረገውና በተከታታይም ለማሳወቅ እንሞክራለን። ምክንያቱም የተለያዩ አሶሲሽኖች በተለይም ይህንን ሁኔታ የበለጠ እንድንነጋገርበትና እንድናስብበት በቦታውን በእለቱ ተገኝተን እንድናየው እንድንወስን ያደረገልን የናይጄሪያ ኮሚኒቲ ጎድዊንን ሳናመሰግነው አናልፍም። ምክንያቱም ከኛ በበለጠ እየተከታተለና የተለያዩ ማህበራትን አፍሪካውያን ማህበራትን ተገኝተው በሁኔታው ላይ ተወያይተው ሰፋ ያለ እርምጃ እንድንወስድበት እያደረገ ይገኛል። ስለዚህ በሚቀጥሉት ሳምንታቶች ውስጥ የተለያዩ ሁኔታዎችን ይደረጋሉ ወይም እናረጋለን አብረን ብለን እናስባለን። እንችላለን። ሌላው ደግሞ በጣም አስቸኳይና ሁኔታውን የመለሱት በለንደን የሚገኙት ኢትዮጵያኖች ናቸው። በተለይም ብዙ ጊዜ በኢትዮጵያኖች ላይ በተለይም ጣሊያን በኢትዮጵያ ላይ የፈጸመውን ግፍና በደል በመከታተል ይጽፉ የነበሩት ሪቻርድ ጊር ይቅርታ ተሳስቻለሁኝ <laughs> ስማቸውን ማለት ነው ወደኋላ አመጣበታለሁኝ ፓንክረስ ከነ ባለቤታቸው በሰልፉ ላይ ተገኝተው ማለትም ከጣሊያን ኤምባሲ ለንደን በሚገኘው ፊት ለፊት በመገኘት አግባብ አይደለም ለዚህ ሰው ይህንን ሁሉ ጭፍጨፋ ይህንን ሁሉ አግባብ የሌለውን ሁኔታ የፈጸመ ሮዶልፍ ግራሲያኒ እንኳን ኦኖሬ ሳይሆን የሚቻል ቢሆን እንደገና ሌላም ሌላም የሚገባው ማለት ነው በእኔ ግምት እሳቸው እንኳን አላሉ ግን አግባብ አደለም በሚል ይህንን ሁኔታ እንደተቃወሙና እንዳአደረጉ እንግዲህ የጻፉትን ደብዳቤ ባናቅም በአለም ዙሪያ ያሉ ሰዎች በዚህ ጉዳይ ላይ ላይ እያሰቡበት እየተነጋገሩበት ይመስለኛል። እኛም የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ በሚችለው አቅሙና በሚችለው ሁኔታ ይህ ነገር አግባብ አይደለም በሚል ለሚመለከታቸው ክፍሎች ደብዳቤዎችን በመላክና ቢቻልም ሌላም ሌላም እንግዲህ ወደፊት መደረግ ያለበት ያለውን ሁኔታ ለመግለጽ እንሞክራለን ብለን እናስባለን። ወደ በኋላ ምክንያቱም ትንሽ ወደ በኋላ በጣሊያንኛም ቋንቋ አስፈላጊ ከሆነ በዚህ ዙሪያ ላይ ለመናገር እንሞክራለን። ስለዚህ እንግዲህ ይሄንን ይመስላል የዚህ የአፊሌ ቦታ ላይ የምትገኘውን ሁኔታ ትዝ የሚለኝን ልንገራችሁ። ገና እንደሄድን ቅዳሜ ለታ ቦታውን በትክክል አናውቀውም ነበረ። ስለዚህ ከተማ ወይም ትንሽ መንደር ውስጥ ቅዳሜ ቀን ነው፣ ያውም የበጋ ጊዜ ስለነበር ብዙ ሰዎች ወጣ ወጣ ብለዋል። ስለዚህ የተለያዩ ሰዎችን ጠይቀን ነው ይሄን ያህል ገና ፖፕላር አልሆነም ቦታው ፓርኩ ስለዚህ ወደ ውስጥ በምንገባ ጊዜ አንድ ሴት አገኘን። የዛው ነዋሪ ናቸውና እሳቸው ይህ ቦታ ይህ ፓርክ እዚህ እንደሚገኝ ስንጠይቃቸው አሁ እንደውም ጋዜጠኞችም አሉ ምንድን ነው ነገሩ ምናምን ይላሉ። ከኛ መካከል እርሶስ በዚህ በሮዶልፍ ግራሲያኒ በተሰራው ፓርክ ላይ ምን አይነት ስሜት አለዎት? ምንስ ይሰማዎታል? ነበር ጥያቄያችን። እሳቸው የመለሱት እኔ ስላለፈው ሁኔታ ማለት አልችልም አልነበርኩም፣ ግን አሁን ለሚፈጸመው እኔ ባለሁበት እኔ ባረኩት ጉዳይ ዙሪያ ግን ልናገርና አግባብ አይደለም ልል እችላለሁ በሚል እንግዲህ አልፈዋል። ግን ትላንትና ማታ በተደረገው ስብሰባ ላይ የተለያዩ ማህበራት የተለያዩ ድርጅቶች የፓርቲ ተወካዮች እንደተገኙ ከሰማን እንግዲህ የቀናና የተስተካከለ ሁኔታ ይኖራል ብለን እናስባለን። እኛም ኢትዮጵያኖች እንግዲህ በዚህ ዙሪያ በዚህ ሁኔታ ላይ የምንችለውን ሁሉ ለማድረግ መነሳት ያለብን ይመስለኛል። ስለዚህ ቦታው ከዚህ 8 ኪሎ ሜትር ራቅ ያለ ቦታ ቢሆንም ግን ሁላችንም በተቻለ መጠን እና በተቻለ ሁኔታ በዛ ቦታ ላይ ተገኝተን የምንችለውን ሁኔታ ማድረግ የሚገባን ይመስለኛል። ስለዚህ ሁላችንም እንግዲህ ረጅም ጊዜ ነው የሚኖረን በዚህ ጉዳይ ላይ ለማሰብና አንዳንድ ሁኔታዎችን ለማድረግ ስለዚህ በተከታታይ የሚቀጥለው እሁድ ሊኖረን ስለሚችል የተደረጉ ሁኔታዎችን አብረን ልንገልጽላችሁና ልናስረዳ ምንስ ይደረጋል፣ እንዴትስ እዛ ቦታ ላይ መድረስ ይቻላል የሚለውን የምናቀርብ ይመስለኛል። እስከዛው በዚህ ሙዚቃ አብራችሁን ቆዩ።